Pour nous, ça sera une première sur Andai, puisque d'habitude... Euh, Guretzako lehen aldia izanen da Hendaian, berez alderdi sozialistarekin aurkezten baikara. Euh, dans les négociations, ça a été... Baina aurten eh, negoziaketek eh, porrote egin ah dute. Finalement, un échec. Alors, mais le, le Parti communiste euh, d'Andai, euh, membre du Front de gauche, a fait le choix de présenter Fondo goxeko kideen, daiako alderdi komunistak eh, ezkerreko politika agintza bat jarri nahi du martxan endaian. Politik, sindiko, euh, Eta gure kide dira sindikalista, elkarte eta simpatizanteak. Politik de euh, Nous voulons mettre en œuvre une politik komunala. pour le développement de services publics pour aider les personnes. Zerbitzu publikoak garatu nahi ditugu zailtasunetan bizi den jendea laguntzeko. Ainsi que des politiques écologiques audacieuses dans Eta baita ingurugiroa babesteko politika bat ere. Cette cité et auront comme seul objectif de mettre en place une majorité municipale de gauche. Eta guk endaia eskerretik gidatua izan dadin lan eginen dugu. L'austérité pour l'humain d'abord pour une vie solidaire.